Markus hoofdstuk 2 Toe Jezus na een paar dagen weer in Capernaum kom, het het bekend geword dat hij bij die huis is. Baie mensen het daar saam gedrom, zodat so daar zelfs bij die dier niet meer plek was. Nie. Hij was bezig om met hulle oor sy boodskap te praten. Daar komt toe mensen wat de verlamde man na hem toe brengt. Vier van hulle het hem gedragen toe hulle hom weens die gedrang nie by Jesus kon kry nie, breek hulle die dak reg bokant hom oop. En nadat hulle 'n opening in die dak gemaak het, laat hulle die draagbaar waarop die verlamde man gelê het, daardeur afsak. Toe Jesus hulle geloof sien, sê hy vir die verlamde: "Vriend, jou sondes word vergewe." Maar sommige van die skrifgeleerdes het daar gesit en hulle afgevra: "Waarom sê hy so? Hy praat ons God lasterlik. Wie kan sondes vergewe behalwe God alleen?" Jesus het dadelik geweet dat hulle by hulle self so redeneer. Hy sê toe vir hulle: "Wat redeneer julle by julleself hieroor? Wat is makliker? Om vir die verlamde man te sê: "Jou sondes word vergewe," of om te sê: Staan op. Vat jou draagbaar en loop. Maar ek gaan nou vir julle die bewys lewer dat die seun van die mens volmag het om op die aarde sondes te vergewe. Hy sê toe vir die verlamde man: Ek sê vir jou, staan op, vat jou draagbaar en gaan huis toe. Hy het opgestaan dadelik sy draagbaar gevat en voor die oë van almal uitgestap. Hieroor was hulle almal verbaas en het hulle God geprys en gesê: "So iets het ons nog nooit gesien nie." Jesus het weer na die see toe gegaan. 'n Hele menigte mense het na hom toe gekom en hy het hulle geleer. Toe hy by die tolhuis verbygaan, sien hy vir Leefie, seun van Alfeus, daar sit. En hy sê vir hom: "Volg my." Leefi het opgestaan en hom gevolg. Daarna het Jesus in Leefi se huis gaan eet. Baie tollenaars en sondaars was saam met hom en sy disippels aan tafel. Want daar was baie van hulle wat hom gereeld gevolg het. Toe die skrifgeleerdes onder die Fariseërs sien dat hy saam met sondaars en tollenaars eet, het hulle vir sy disippels gesê: Waarom eet hy saam met tollenaars en sondaars? Jesus het dit gehoor en hy sê vir hulle: Die wat gesond is, het nie 'n dokter nodig nie, maar die wat siek is. Ek het nie gekom om mense te roep wat op die regte pad is nie, maar sondaars. Johannes se volgelinge en die Fariseërs was besig om te vas. En die mense kom toe en vra vir Jesus: Waarom vas die volgelinge van Johannes en die volgelinge van die Fariseërs, maar u disippels vas nie? Jesus antwoord hulle: Kan die bruilofsgaste dan vas terwyl die bruidegom by hulle is? Nee. Solank hulle die bruidegom by hulle het, kan hulle nie vas nie. Maar daar sal 'n tyd kom wanneer die bruidegom van hulle af weggeneem sal word. Dan Op daardie dag sal hulle vas. Niemand lap tog ou klere met ongekrimpte materiaal nie, want dan skeur die nuwe lap nog 'n stuk van die oue uit en die gat word net groter. Niemand gooi ook nuwe wyn in ou velsakke nie, want dan laat die wyn die sakke oopbars en die wyn sowel as die sakke gaan verlore. Nuwe wyn word in nuwe sakke gegooi. Een keer toe Jesus op 'n Sabbatdag tussen gesaaides deurloop, het sy disippels so in die loop are begin afblik. Die Fariseer sê toe vir hom: "Kyk daar, waarom doen hulle iets wat nie op die Sabbatdag gedoen mag word nie?" Hy sê vir hulle: "Het julle nog nooit gelees wat Dawid gedoen het toe hy en sy manne nie kos gehad het nie en honger gekry het?" Hy het in die tyd van die hoëpriester Abjater in die huis van God ingegaan en van die offerbrood geëet wat niemand anders as die priesters mag geëet het nie en ook vir sy manne daarvan gegee. Jesus het verder vir hulle gesê: Die Sabbatdag is vir die mens gemaak en nie die mens vir die Sabbatdag nie. Daarom is die seun van die mens Here ook oor die Sabbat.